دغه راز دوی پوښتنه کوي وایي اگر شخص یک آرده موتر و یا تراکتور دارد و دیگر سرمایه ندارد روی همین موتر کار نموده نفقه فامیل خود را به دست می آورد آیا از همین موتر زکات می شود یا نه حضرات گرامی مکرر مکرر چند بار به حضور شما فرموده ام که در این صورت زکات نیست حوامل و عوامل هر دو معاف می باشند یعنی کدام گاوان که برای خدمت زمین می باشد یا کدام شطورها که برای حمل و نقل اموال دیگران به کرایه می باشد در آن هیچ زکات نیست و هیچ کتاب نمی گویا که برای کس زکات لازم می باشد هموم ترها و تکترها که برای خدمت بچه ها می باشه او برای غله سازی و غله گرفتن و اجوره گرفتن می باشه در آن زکات نیست اون معاف می باشد و برای یعنی بنده برای خدمت معاف است و مرکب و اسب برای خدمت معاف می باشد او موتر برای خدمت معاف می باشد کدام موتر که شخصی برای رکوب و رفتار می باشد معاف می باشد و در سرای کدام چیزی نیست دا غنگ و دیگر چیزها می باشد مثل آسیا که ما با افغانی آن را درند میگوییم در آنها هیچ چیز نمی باشد اگر کرایه با آن طریق می باشد که فراوان است و از نفقه بچه ها زیاده است و سک سال بران گذشته یک چهلم روپی یعنی در چهل یک روپیه در آن زکات می باشد کسی به این که از دین و از حقوق دیگران خلاص می باشد و السلام